zelu zohardi batek ilan maskadaz gozatzeko lehen lehen hauagun inatzo. Gubezala uskal otaik jente hanitz hugiantu da pagolat, eta funtsin plaza kunkuno bete. Bena nahiz eta saldua hor zen, aizaliak untsa entzuten zien, isiltarzuna eta maskadakaien errespetia hor behitzen. Agur, agur! Erri ustako jentik! Zaharrak! Eta gaztik! koskoidunak eta palpazalik! Justokin maskadak aietaz zer zioten ikus dezagun bi pagolaren gana juitez. Jose Perez eta ager. Gutako bizik ontsua, pagolako gia ordean, ez ditu untsa bizik atzamaiten, baina bizik ontsua. Bakotxabelekin egon dira eta yudu gelat, eh, berrola untsa txiki dute aktore bezala gola eh, untsa txiki dute eta eta gio ino, omorea egin eta biziki untsa eta botzako zenatzen laket izan ez da zua luze egun eta biziki biziki plazer hartu dugu Hani plazer handi bat hartu eta biziki biziki biziki untsatzen man dugu fina eta gero eta testo oso testo sorostak Kantua, sorosleen kantoak ba, biziki maitatu izan diat, mena sustut giroa giro fina zen, eta nola egan eh, denbora berean garbi, garbi gauza garbiki eranak izan dira, mena biziki biziki uh, eh, plazer handi bat hartu diat. Eta guaiatik, Xabi Etxart dantzai edota entxainaian ganat jungitin. Ba, bai, oso kontent. Entxai gana, Segur izan dila huts uh, sumait, guk ikusi ditugunak, ez dakiat publikoak ikusi dutinez, bena, bon, kontent uh, bai. bai. uh, bestalde zun behar, prestik? Euh, prestik bai eta ez, <laughs> batxagu gaitza sumait ahalantzeko, presti zanen euh, dagun haste bian, bai. Justokin dagun hitz igan igantindate ez zen ontik haste bioz aiko dielaik apila urentzialatarte.